bruo endangerigas la coron. Alta sango premo, altai valoroi de sanga grasso, malmulte da movigio, cae diabeto, estas riscofactoroi por la ecesto de cor sango circulae malsanoi. Sed ancao chargioi la medio ludas rolon. Du novae studagioi montras, che daura chargio per bruo pli altigas la riscon por cor infarctoi. Pacientoi kiwi estas suferintai cor infarcton devis elteni pli altan nivelon de bruo o la en tutta lo giantaro, diras sciencisto el Norda Germanio o case de la venonta iara congresso de la Europa Societo pri Cardiologio. Li estris la studon decibel mi, ciu documentas, che urba bruo povas signife pli altigi la riscon de frua cor infarcto ce iunai homoi cun malgrandai tradiziai riscofactoroi. En la studo partoprenis quarcent tridec pacientoi, en la agio de quindec iaroi au malpli, kiwi en la nord-germana urbo Bremen estis senditae al clinico pro acuta corinfarcto. Ce la calculado de la chargio per bruo, en ties loge quartaloi, la esplorista teamo constatis che la chargio per bruo de tiui homoi estis compareble pli granda ol tiu de la entuta loggiantaro. Tio estas decide signifa, char la tradiziae modeloi de priugio de riscoi povus subtaxi la cor sango circulan riscon ce iunai homoi, kiwi alicase estas considerata e kiel malaltriscae diras la studo centro. Per la considero de la chargio per bruo, sono e cun pli alta risco pri cor infarcto, povas esti identigitai, cae tiel pli celitai preventai pascioi cae intervenoi povas esti faratai. En plua studajo en Francio, estis prilumigita la influo de chargio per bruo alla plua sorto de pacientoi post unua cor infarcto. En tiu studo ni constatis fortan contexton inter chargio per bruo en la urbo, precipe dum nocte, cae pli malbonan prognoson unu jaron post la unua cor infarcto, diras la studestrino de la Universitato de Burgundo cae de la Hospitalo de Dijono. Por la studo oni registris informoen pri 864 sestec quar pacientoi, kiwi pro acuta cor infarcto trovigis en hospitalo, ca kiwi transvivis post la cor infarcto dum almenau ududec octagoi. Ce posta prilumigo, post uno iaro, montrigis, che dec nau procentoi esti suferintae gravan cardiovasculan eventon morto pro coro, reen hospitaligo pro malforta coro, nova cor infarcto, apoplexio, angina pectoris. La ciu tagai niveloi de bruo en la logi de ciu paziento estis comparatai con tio. Rimarcinde, rilate al resultoi, estas, laulas ciencistoi, che existis por ciu tec procenta pli grandigio de bruo dum la nocto, risco, ciu estis iedudec quin procentoi pli alta, pri grava cor sangu circula evento. Sen depende de la malpurezzo de aero, de socieconomia nivelo, cae de aliae factoroi, diras la studo centro.